Эзэн Есүс бидэнд сүдрийг тайлбарлаж байна. Бидэнд нарийн байхдаа зүрх сэтгэлийг маань дүрэл дүрэлжүүлж үзээд үзээгтэн тэр өдөр тэдний хоёр нь Ерүсалимаас 60 стадиа зэт байдаг Эммаус мэх тоскон руу явж байжээ. Тэр болсон бүх зүйлийн талаар өөрөө хоорондоо ярьж байв. Тэднийг ийм хүү ярьж эхэлтэн явтал Есүс өөрөө тэдний дэргэд ирээд цугтаах алхав. Гэвч тэдний нүд харьцлагдаж түүнийг таньсангүй. Есүс тэдэнд та нарыг бие биетэйгээ юун тухай ярьж хаж яваа юм бэ гэсэнд тэр зогсов. Тэд гүнигтэй байлаа. Тэдний нэг Клеп гэгч түнд энэ өдрүүдэд болсон явдлын тухай мэдээгүй хүн Иерусалимд түрүү байгстаас танаас өөр нэгэн байхгүй л болов уу? Гэхдээ тэр тэдэнд юу тэр бэлээ гэв. Тэгтэл тэд түнд Назрын Есүсийн тухай юм. Тэр Бурханы өмнө, Бүхард орны өмнө үг болон үйлсдээ хүчрэх иш үчүүлэгдс байсан юм. Түнд манай цайрагчид болон ахлаар таачнаар үхлийн айл тулгаад түүнийг цавтарсан. Гэтэл Израилийн авраха гэж байсан нэгэн мөн гэж бид хүнд найдаж байв. Энэ бүхнээс гадна энэ явдлаас хойш 3 өдрөө боллоо. Харин манай эмэгтэйчүүдийн зарим нь бидний кайхахат хүргэв. Тэдэглөө эрт Польш руу очиод түүний цогцсыг олсонгүй. Тэгээд буцаад ирээд түүнийг амт гэж хэрсэн. Тэнгэрээс нарын үжигдлийг харснаа бидэнтэй яриллаа. Бидэнтэй хамт байсан хүмүүсийн зарим нь боншроо явж эмэгтэйчүүдийн хийсний дагуу бэхийг харжээ. Тэд түүнийг олж хараагүй гэхэд Есүс мунаг хүмүүсээ Эшүүшүүлэгтдийн хийсэн бүхэнд итгэхдээ хоёргоо сэтгэр түнүүдээ Христ им бүх зовлонг эдлэн тэгээд өөрийн сүлжээглэн тавхланд орох ёстой байсан биш үү гэв. Тэгээд тэр Мосигээс хэлэн бүх хэсжүүлэгчид бүх бичвэр өөрийнхөө тухай юу хийснийг тэдэнд тайлбарлав. Тэр зорж явсан тоскондоо оритод оритох үед тэр цаашаа явах гэж байгаа мэд байв. Тэр түүнийг ятган. Бидэнтэй хамт байгаач хэдийн нарыг хвийж орой болж байна гэж хэлэхэд хэлэхэд нь Есүс тэдэнтэй байхаар болж болж гэрт оров. Тэгээд тэр тэдэнтэй хамт ширээнэ тухлан сууж талх авч өрөөгөөд хувааж тэдэнд өгөв. Тэдний нүд нэгдэж түүнийг танив. Есүс нүдэнд нь харагдахгүй аллаг болжээ. Тэднийг нэгэндээ Замд тэд бидэнтэй ярилцаж бичвэрийн бичвэрийг бидэн тайлбарлаж байхад нь зүрх маань бидэн дотор шатаж байсан босуу гэд тэр даруй босож Ерүсалим руу буцав. Тэд өнөөх 11 болон хамт бэкстийг нь чугтаа бэхийг хараад тэдний эзэн үнэхээр амьсан байна. Симонд харагджээ гэж сэхлэхийг сонсоод Замд болсон бүхнээ болон талх хахад нь түүнийг хэрхэн танисан зэрэгээ ярив. Эзний үг. Сэмэцгано. Сэмэцгано. Тэнс согтож чинь, нөө? Сайн сонсогдож байна уу? За. Таар энэ дэрэсэн байна тий. За. Өнөөдрийн амьд Иесус ингэж хэлсэн мөнаг хүмүүсээ Иесус лекцийн хэлсэн бүхэн тэтгэхтэй хоригос гэтнүүдээ Кристин бүх зөвлөн эдлэн тэгээд өөрийн завланд орох ёстой байсан биш үү гэж хэлсэн. Тэгээд үнийг боддоод Есүсийн зовлон зүгээр нэг удаа гэдглээд дүүссэн юм биш. Тий? Одоодтэй бидэнтэй хамт зовлон идэрч байна. Тий? Тэгээд одоохотой тийм байна. Тий? Одоохотой энэ угаасаа Есүс бидэнд хийсэн юм. Тий? Есүс Есүсийн дагахын тулд өөрийгөө гүйсгээд цагаамайгаа үрээд дагах ёстой гэсэн. Тэмээ. Тэгэхээр тийм учраас бид эдээс байгаа ийм хич явдал Тэнгэр бураанаас салагдсан учраас биш. Тэ? Тэнгэр бураа хэмээрээ бидний өдрөж байгаа байгаа мэдэх хэрэгтэй. тэгээд сая байсан янз янз юм байсан. Янз янз юм байсан. Үнийг бодоод би бид чөлт гарч байна гэж мэдэрсэн. Мөсөө Израильчүүдийг тий Египтээс гаргаад тий хамт шин газар руу явж байсан тий. Үн тэгэл Тэнгэр буран биднийг үзэр авч байна гэж боддог юм. Энэ зүгээр газрын тухай биш. Бидний хамраас чомд ирэх биш. Бидний итгэлийн газар байна. Итгэлийн явдал ямар вэ? Тий. Хангур байхад дутх юм байхгүй юм шиг байсан. Тий. Ансанс бүх юм. Тэг хүмүүс байгаа бас баатар байна Тэгээд хотбег учраас янз амархан байсан. Харин бидний итгэлийн амьдраа ямар байсан бэ? Үнийг бодвол нэрээ тэнгэр бранд бат итгээд амьдрч байсан уу? Бидний амьдралын дотор тэнгэр байна уу? Билэгдэж байсан уу? Үнийг яг санавал том тодох юм байна гэж бодогдож байна. Тэгээд бидний итгэл бат байх хинтүүд бас Тэнгэр бурааны үнэхээр бидний амьдралыг Тэнгэр бурааны үгээр амьдруулах хинтүүд ингээд ийм зам явж байгаа гэж бодогдож байна. Ингээд явхад Угаас хийчих болын зарим үед нэстрэчүүдчийг гомдэр гарын тий итгэх юм байггүй өөх ус байггүй наад тий тайсан яах вэ бид зив чадахгүй чадахгүй гэд гомдол гомдож байна. Харин бид эс тэнгэр план удирдах удирцгаа энэ санаар явбал үнэхээр тийм э, Тэнгэр бүрийн хаанчлалд Тэнгэр бүрийн хаанчлал бидний амьдрал дээр байгаа зүйл. Та нарыг сонсноо сая манай сүмд хажууд байгаа юм бодон байшин чатах шахсан. Харин тэр үед 내려 r det, 단, 느린 것도 대로도 약 요벌스니 무세스 선서 텐드베이스 무세스 선서 내려 약 차트 약약 차트 약 파럼스티 후무스 텐드베가 베이스 무치라스 테르바이싱 주게르베 내려 가혈테 감식염식 어쨌든 비 우닉 훈련 접수로가 수라락 바구나 미니호트 그래 되게 테러 테러 들어 약 테러 들어 봤어 헐슌슌 콜가 철승 만에 쏜드 되게 정가르가 하그라드 되게 선 알츠뇽 닉집에 왔고 되게 인 연전 좀 알아드 알아드 아웃도 탱기르 보랑 믿닉 한벌집에 니 내링 бодож байна гэж мэдрэгдчихэв. Тэгээд би үнд итгээд хич байсан ч ингээд явъя гэж өөрөө таяа таяад бодож байгаа. Тэгээд та нар бас бидний тэнгэр бүрэн бидний үддэж байгаа байгаад итгээд хамт явцгаая. Тэгээд түрүүжээр одоо тэнгэр бүрэн бидний хаана явж үддэж байна, хаашаа явж үддэж байна гэдэг талаар тунгаан үдцгаая.